Bimila eta hogeita bat urtea berriz ere COVID konfinamendu eta neurien urtea izan da, kultura arloko aktore eragile langileentzat urte berezia deitu zaio berriz ere baina noiz arte galdera hor da eh, uste dut orain kultura gunean esteak osasun uh, ziurtagiriaren kontrolak ere gehitu dira horten Gurekin, gaian eh, sartzeko uh, alaia behon, egunon? Egunon uh, jour de fête kompainiako kide, produktore, aktore, eta bai honako antzokiko okupazioaren izenean ere entzun uh, eh, zintugun aurten. Bon, uh, urte bukaera, nolako bilana egiten duzuzuk uh, urte honena? Um, piskat berezi, berezia ejanen dut, zeren urte astapena aski zaila izan da guretzat, uh, horregatik joan gira antzokia okupatzera. Eta udatik goiti, piskat perriro eh, <laughs> lanera itzulgira. dira, Eta jendeak eta publikoa ere bai itzuli da eh, antzerkia eta musika ikuskizunak eh, berriz ikustera, antzokiak berriz irekiak izan dira, beraz pentsatzen genuen normal, normalara itzuliko ginela eta, eta ez. <laughs> eta horrendik mm. berriz ikusten aldugu abenduaren bukaeran. Berriro, osagarine horiak, eh, berriro eh, etxi eh, dituzte eh, zenbait eh, gelak, eh, zer haiteko antzokiak, baina zenbait gelak, zenbait iguskizunak ere ez estatuak izan dira. Hala, ez dakit nola, nola xiko den bi milata bi urtea. Hori da, ba, hori da pixka bat gaur egun ere kultura munduko aktore, langileen uh, bizia, ahont ez jakintasuna edo noiz eh, den aldatzen baita ez? Den aldatzen da eta eta ez da biziki logikoa. <laughs> Voila, nola, nola, eh, nola pentsatzen aldugun, eh, fe, zein zailtasuna atxemaiten aldugun antzoki batera joatea, e, eta supermerkatu merkatu batera. Fe, zein da logika, logika hortan ez dut hori dena ulertzen nola hasten diren eh, jendeak, eh, barnean, kanpoan ere, zen gure, uh, be, kompainarekin kanpoan aritzen gira, kanpoko uh, ere mua ere nola etxi duten, espazio publiko hori nola berriz etxi duten, edo uh, osagarri neurien gatik, edo segurtasun neurien gatik ere. Beraz, uh, COVID-a, vigipirat, bon, voilà, <laughs> denetan gira, eta eta batzutan niretzat eta guretzat ez da biziki logikoa. Mhm. Bada hor eh, kulturaren kontsideratze eskasa ere berdin, beti uh, pixka bat uh, bigarren eremu batean jartzen da, kultura ez da ekonomikoki interesgarria berdin edo politikentzat, uh, hori erentzuten da batzutan, horako sentimentu bat ere baduzu edo? Bai eta ez, zeneren uh, eh, politiko jendeekin ari gira ere ahemanetan, beraz eh, eta laguntzak izan dira. Kompaini profesionalen zat, intermitentiaren zat, uh, eh, laguntzak izan dira. Ez aski, <laughs> betiko bezala, ez da aski eta beti burrokatu beharko dugu. Jaz gure, gure eskubideak uh, atxikitzeko ez galtzeko, hori lehenik eta gero behiz eta behiro uh, eh, politikoekin eh, hitz uh, egiteko, hori dena ipatu beharko dugu beti eta beti, beti eta behiz. Baina harremanetan segitzen dugu, eta hori uh, eh, importantia da, jakitia. Adibidez hemen, uh, gure elkargoak ere bere laguntza eraman du, uh, berpiztu dispositibo bat uh, sortuz, eta, eta hortan, bon, zenbait diru laguntzak izan dira, eta ere uh, interesa bat uh, nola behiz, nola behiro gure uh, lujaldean uh, ikuskizunak itzultzen aldiren uh, lujalde osoan. Beraz, hori uh, bardugu atxiki. <laughs> Ez? Baina, uh, voilà, ustez ez da ez du erraiten ahal politik, politikoentzat ez dela interesarik, bada, baina ez da aski. Justuki, uh, ikuskizunetako intermitenten eh, egoera, ipatu da pixka bat, pixka tranuzu, zer da azkenean nola pasada urtea intermitente bat entzat? Uh, eh, gauza da ez ditut uh, numbreak, oraindik, <laughs> baina uh, ari federazio ba, batean lan egiten eta hor sindikatuak, uh, ari gira denak saiatzen dira kalkulatzea zenbait intermitentiak galdu duten eh, haien intermitentzia. Hori mm -hmm. ez mhm. dakik zeren hori urte xuria eh, intermitentziarentzat orain bukatzen da. Beraz zifrak uh, izanen ditugu uh, urtearen astapenianen ene ustez, baina jaz badakigu hain uh, galdu dutela. Eta artista, bat zuten bakarrik diren artistak ez, zail, zailagoa da jentzatzen ez dute konpainarik edo ez dute el, ez dute elkarterik eta batutan haien produkzioa mantentzeko zaila da ez balin badute lan egiten ahal. Mhm. Eta ez bakarrik artistak, baina teknikarariak, eh, ez dakit eh, eraikitzen duten eh, esenografia, eta lan horiek aski zaila izan da jentzat ere. Eta batzuentzat e, eh, egesagoa izan da, zeren wala, eh, sinema adibidez, zineman ez dago eh, mugimendua initz izan. Wala, zeren beprodukzio handiak dira, lana beti badago, eta mm -hmm. ez dute arazo horiek, mhm. baina nantzerkian, bai. Bai, eta zuek adibidez, uh, jour de fet kompainiarekin, uh, eh, egiten dituzue horrez gain, bai, ikusgarriak, eh, baina horrez gain eskolekin, adibidez, tailerrak, eta hori adibidez mantendu da, horrek zerbait ondoan laguntza gisa ekartzen du, edo... Bai, bai noski, eta, eta gure miso bat da, ere uh, eskoletara joatea, eta kolegioetara, voilà, gazteekin, uh, antzerkia landu eta bai, hori uh, zinez uh, bizia eraman ere, guretzat. Mhm. Eta lehen erran dugu, beraz, uh, urtea, xizela pixkat joen urtean, bon, antzukiaren okupazioa, eta izan zen, pixkat, ba, ala, uh, zer egin, hor uh, gira, behar dugu zerbait egin, hor hasten dira berriz neuriak murrizten, ikusten duzie berriz olako urte bat abiatzia, 2008 bi urtean, hola, aurri ikusten duzu. Eh, kulturaren eh, arloan eh, ikusiko dugu ez dakit baina e, jendartean. Senditzen dudana da ekonomikoki ezingo dutela dena etxi behiro. Ezin dut hori pentsatu, <laughs> baina gero ez dakigu, ez da bakarrik ekonomikoa gure usagarria da ere. Baina gure okupazioaren ondotik dakigun gauza da el behiro elkartzen algirela. Hori ez dugu galdu. Hora, edera izan da, piskatere nola eh, musikalariek eh, eta antzerkiko jendeek, era denak eh, elgarrekin izan, izan gira, hori edera izan da. Fatu patzea ez. Eta gero, ba, gure artean antzerki uh, ere moan uh, federazio bat uh, bon, uh, antolatu genuen duela la urte orain, eta federazioa. Eta hor, uh, emeretzi uh, kompaini profesionalak gira barnean, eta hilabetero uh, ikusten gira, eta, wala, eta gure egoeraz eh, hitz egiten dugu, eta nola justuki eh, politikoekin ahemanetan sartzen algiren hitzartzea uh, pixka bat ere uh, mogiltzeko. Mm. Elkartze, ja. Elkartzea ekarri du? Bai. Hori da, pixkat urbiltze bat uh, kompainan artean? Bai, ahunt. Agunt, eta garrantzitsua da ere hori uh, gure artean, zeren uh, ez dira bakarrik gure artistiko proiektuekin gelditzen, baita ere nola irekitzen den, ez? Eta lujaldean ere zer egiten ari den kompainia hau uh, senperen adibidez. Batzutan ez gira konturatzen edo ez gira ikusten, eta hor justuki elkartzen gira hortarako. Mm -hmm. Xaretze bat edo bai. sortu da. Eta, mm, bon, eh, biztanena, kultura ekimenek dutena da elkartzea ere publikoarekin. E, e, soziala reman hori ere sortzaile, horren sortzaile da ekimen bat, entzerki bat, kontzertu bat. Senditzena galtze bat, horrek e, zerbait ekarri du azkenean giro horoko rean. Bai, sohor naiz. Eta hori tristeena izan zen niretzat urtean, adibidez da piskat bizia behiz etortzen da, itzultzen da, uste duzu, baina eh, jendartean, eh, wow, lotura soziala hori e, eh, piskat galdua izan da, ez? Usaiak genituen ere, e, wala, ateratzea kontzertu bat entzutera, edo piskat toki bizidunetan ere e, ateratzea, eta jenden artean, erresagoa zen, orain, e, ez dakit konfinamenduaren gatik, edo... Baina, seur, seur ere hori ekarri duela, baina bai, batzutan sentitzen dut, eta beguretzat ere nola behiz eh, elkartzen algiren publikoarekin eh, hori da helburu bat. Mm. da ere publikoaren zat behiz eh, urbiltzea ere, eh, solako ekimenetara? Galtzen da oitura, dozakit? Uh... Galtzen da oitura, eta bai, fen horik gero eh, nahi soziologoa, baina <laughs> bat urte baten buruan eh, erantzun gehiago izanen ditugu ustez. Mm -hmm. Bai, bai, bai. Bon, bi mila eta bi urtearen zat, ere, izite lanean ez? Bai, ez gira gelditu. <laughs> ez gira gelditu gure, gure lanetan, zeren eh, be gure proiektuak mantentzen ditugu. Adibidez, eh, hor nire kompainarekin ateratu dugu uh, azken ikuskizun bat, hor besten kalea, eh, eta horrekin segituko dugu bimila eta Gure ere, uh, eh, bebai, behiz, behiz garantzitsua izan da ere, uh, proiektuak izaita. Ez gira gelditzen zer zergatik eta zertafen zer egiten aldugu gehiago... Uh, Proiekturik gabe. Proiekturik gabe. Mm -hmm. Beraz ez, beti uh, amesten dugu eta idei berriak asmatzen eta hola. Mhm. Aujera. <laughs> eta justuki, uh, bada hori, eh, prestatu eta badakizue eh, behar bada, bezperan ez ez izaiten aldela. Olakotan nola bizitzen da momentu hori eta... Um, Aintzin zailagoa izan zen, orain dena usten dugu pasatzen ez? Uh, nahiago dugu gure energia beste toki baitean sartzea... <laughs> Bai, zindut eh, horren eh, kontra borkatu, mhm. hori mm -hmm. Bon, alaia berond, uh, 2008an txartuko girelarik, uh, nola ikusten duzu geroa? Ez dakit bat ere, ez dut <laughs> jakin nahi. <laughs> Gure artean nola ikusten dudan da, uh, giro hainitzekin, gogo hainitzekin uh, aintzina joatera. Gure lana erakustea eta eta publikoarekin partekatu hori da gure helburua. Eta egingo ze. Bai. Untxa. Jour de fet, kompainiako alaia birrond gurekin eginuen eh, milesker? Be, milesker zuri.